momento en que todas las chicas se ponen en pose y traba, Ese culo me atrapa, Ese culo me atrapa, Ese culo me Ese culo me Ese culo me Ese culo me Le gusta el tra por el toto quiere racatata hasta que salga el sol. Su amiga la dejó y perreando siguió. Se puso en posición en la pista porque ella lo todo, todo lo paltetó. todo lo todo todo lo parte todo oh, lo parte todo oh, oh, todo todo todo lo parte todo lo parte de palibe, rea, la parte de palibe, de palibe, rea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Ella ahora menea, menea, menea, menea, menea, menea. De palibe, rea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea, perrea. Ella ahora menea, menea, menea, menea, menea, menea. Ahora estoy sonando todos los ringtones. No me te cabras, Aramampiche. No me te, no y Ese culo, culo me atrapa, atrapa, atrapa, atrapa, Ese culo me atrapa, atrapa, atrapa, atrapa, Ese culo me atrapa, atrapa, Ese culo me atrapa, atrapa, Ese culo me atrapa, Ese culo me Ese culo me Le gusta el trap por el toto Quiere racatata que salga el sol. Su amiga la dejó y perreando siguió. Se puso en posición en la pista porque ella lo parte todo. todo, todo lo parte todo, todo, todo, lo parte todo, todo, todo, lo parte todo, todo, todo, todo, lo parte todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, lo parte todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, lo parte todo, todo,